Pasišventimas. Dievo pažadas byloja. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite. Skaitome pranašo Jeremijo knygoje 29 skyriuje 13 eilutėje. Visa širdimi mes turime atsiduoti Dievui. Tik tada mes pasikeisime iš vidaus, ir tapsime panašus į jį. Nuodėminga prigimtis atskyrė mus nuo Dievo. Šventoji dvasia mūsų būseną nusako tokiais žodžiais. Jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Skaitome Efeziečiams laiškė antrame skyriuje pirmoje eilutėje. Jūsų visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti. Toliau skaitome pranašo Izaijo knygoje pirmame skyriuje penktoje eilutėje. Šetonas tvirtai laikė mūsų savo spastuose, kuriuose mes vergavome jo valiai. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius, 26 eilutė. Dievas trokšta mus išgydyti ir išlaisvinti. Kad galėtume iš esmės pasikeisti ir atnaujinti savo prigimtį, mes turime visiškai atsiduoti jam. Kova su savimi - pati sunkiausia kova, kokia tik gali būti. Kad nuslopintume savo aš ir paklustume Dievo valiai, turime pakovoti su savimi. Bet be atsidavimo Dievui neįmanoma atsinaujinti šventam gyvenimui. Dievo valdžia nėra pagrįsta aklų paklusnumu ir besaikė kontrolė kaip tai nori pavaizduoti šetonas. Ji kreipėsi į žmogaus protą ir sąžinę. Eikite šiandien ir drauge pasvarstykime, kvietė kurėja savo sukurtas būtybės. Apie tai rašoma pranašo Izaijo knygoje pirmame skyriuje 18 eilutėje. Dievas nedaro spaudimo savo kūriniams. Jis priima tik savanorišką ir sąmoningą garbinimą. Priversinis nuolankumas neskatina žmogaus proto ir būdo ugdymo, o paverčia žmogų mašina. Mūsų kūrėjo tikslas netoks. Jis trokšta, kad žmogus apvainikuojantis visą jo kūrybą būtų kuo tobulesnis. Jis mums parodo visas palaimos viršūnės, į kurią savo malonę jis gali atvesti jis kviečia atsiduoti jam, kad galėtų veikti per mus. Mes galime pasirinkti, ar išsilaisvinti iš nuodėmės vergyjos ir džiaugtis didžiulę Dievo sūnų laisvę, ar likti vergais. Atsiduodami Dievui būtinai turime atsisakyti visko, kas mus nuo jo skiria. Todėl išgelbėtoja sako, kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Evangelija pagal Luką 14 skyrius 33 eilutė. Turi būti atsižadėta visko, kas tolina širdį nuo Dievo. Daugumos dievaitis yra turtas. Meilė pinigams ir turto siekimu jie tarsi auksinė grandinė prisirišė prie šetono. Kiti siekia gero vardo ir pasaulinės garbės. Treti lengvo ir nerūpestingo gyvenimo. Bet tie vergystės pančiai turi būti sutraukyti. Mes negalime priklausyti pusiau Dievui, pusiau pasauliui. Mes nesame Dievo vaikai, jei nepriklausome jam visiškai. Yra žmonių, kurie dedasi tarnauja Dievui, tačiau bando tik savo jėgomis paklusti jo įstatymui suformuoti dievobaimingą charakterį ir tuo užsitikrinti išsigelbėjimą. Jų širdys nepaliestos gilios meilės Kristui. Bet jie stengiasi vykdyti visas krikščionių pareigas ir Dievo reikalavimus, nuo kurių priklausom žinasis likimas. Tokia religija neverta nieko. Kai Kristus gyvena širdyje ir siela prisipildo meilės jam, džiaugsmo bendraujant su juo, kai nori jam atsiduoti ir laukia jo, savasis aš bus pamirštas. Kiekvieną poelgį įkvėps meilė Kristui. Žmonės, kurie tikrai myli Dievą, neklausia, kaip įvykdyti jo reikalavimus kuo mažesnę kainą, bet stengiasi neprikaištingai išpildyti atpirkėjų valią jie labai noriai atiduos viską dėl tikslo, kurio jie siekia. Jei krikščionio širdyje nėra tos gilios meilės, tai Kristaus išpažinimas tik tušti žodžiai, sausas formalumas, sunki našta. Ar nejaučiate, kad visiškas atsidavimas Kristui yra per didelė auka? Paklauskite savęs, ką Kristus man davė? Už mūsų atpirkimą Dievo sūnus atidavė viską - gyvybę, meilę ir kentėjo kančias. Ar gali būti, kad mes, kurie nesame verti tokios didelės meilės, uždarytume jam savo širdis? Kiekvieną savo gyvenimo akimirką mes naudojamės jo malonės palaiminimais. Būtent todėl mes negalime visiškai aiškiai suprasti, iš kokių nežinios ir vargo gelmių esame išgelbėti. Ar žvelgdami į tą, kurį perverė mūsų nuodėmės, mes galime paniekinti visą jo meilę ir auką? Nejaugi matydami beribį šlovės viešpatės nusižeminimą, mes skūsimės tuo, kad amžiną į gyvenimą galima gauti tik kovodami su savimi ir nusižemindami. Dauguma iš didžių širdžių klausia, kodėl aš pirmiausia turiu atgailauti ir nusižeminti, jei nesu tikras, ar Dievas mane priims. Pažvelkite į Kristų. Jis buvo dangaus kunigaikštis, bet dėl žmogaus prisėmė visas žmonijos nuodėmės. Jis buvo priskirtas nusidėjėliams. Jis prisėmė daugelio nuodėmės ir užsistojo už nusidėjėlius skaitome pranašo Izaijo knygoje 53 skyriuje 12 eilutėje. Ko mes atsižadame, jei atiduodame Kristui viską? Nuodėmėmis sutepto širdies, kad Jėzus savo krauju ją apvalytų ir išgelbėtų mus niekam neprilykstančią meilę. Man gėda girdėti ir rašyti, kad žmonės vis dėlto mano, jog sunku visko atsižadėti bet Dievas nereikalauja mūsų atsisakyti to, kas tarnauja mūsų pačių interesams. Visa, ką jis daro, daro savo vaikų geroviai. Argi tie, kurie dar nepasirinko Kristaus, gali suprasti, kad jis siūlo kur kas daugiau, negu jie patys siekia. Žmogus daro savo didžiulę žalą, elgdamasis prieš Dievo valią. Nėra tikro džiaugsmo, einant jo uždraustais keliais juk jis žino, kas yra geriausia ir viską daro savo kūrinių laimiai. Nuodėmės kelias - tai kančių ir mirties kelias. Klaidinga galvoti, jog Dievas patenkinta savo vaikų kančiomis. Visas dangus nori, kad žmogus būtų laimingas. Mūsų dangiškasis tėvas neužtveria savo kūriniams kelio į džiaugsmą. Dieviškiai reikalavimai ragina mus vengti nulaidžiauti viskam, kas atneš kančias ir nusivylimą, bei užvers duris į dangiškąją laimę. Pasaulio atpirkėjas prieima žmonės tokius, kokie jie yra, su visais jų norais, trūkumais ir silpnybėmis. Tuos, kurie sutinka traukti jo jungą ir nešti jo naštą, jis ne tik apvalys nuo nuodėmių ir atpirks savo krauju, bet suteiks jiems visą, ko trokšta širdis. Jo tikslas - suteikti ramybę ir atilsi visiems ateinantiems pas jį gyvenimo duonos. Jis ragina mus vykdyti tik tas pareigas, kurios ves į palaimos viršūnės, kurių negali pasiekti nepaklusnieji. Tikrai džiaugtis gyvenimu galima tik įsileidus širdin Kristų didžiąją viltį. Daugelis klausia, kaip man paklusti Dievui? Jūs trokštate atsiduoti jam, bet esate doroviškai persilpni. Jūsų mintis sukaustytos, o įpročius valdo nuodėmė. Jūsų pažadai ir nutarimai netvirti, lyg birus mėlis. Jūs negalite valdyti savo minčių, savo ketinimų, savo jausmų. Matydami savo neįvykdytus pažadus, jūs pradedate nebetikėti savo nuoširdumu. Tai verčia jūs galvoti, kad Dievas negali jūs priimti. Tačiau nenusiminkite. Jums te reikia suprasti, kas yra tikroji valia. Tai žmogaus prigimtį valdanti jėga, kurios pagalba mes priimam tam tikrus sprendimus ar tinkamai renkamės. Viskas priklauso nuo to, kur žmogus nukreips savo valią. Dievas davė žmogui pasirinkimo teisę, o žmogus privalo ugdyti savo valią, kad tinkamai pasirinktų. Jūs negalite pakeisti savo širdies. Jūs negalite prisiversti pamilti Dievą, bet jūs galite pasirinkti jam tarnauti kad jis veiktų jūsų širdyje, kad jūs norėtumėte ir darytumėte tai, kas jam malonu, jūs turite paskirti jam savo valią. Taip jūs visiškai pateksite Kristaus valdžion. Jūsų mintis neprieštaraus jam ir jausmai bus nukreipti į jį. Teisinga yra trokšti šventumo ir gėrio, bet vien noro neužtenka. Daugelis žus, tikėdamiesi ir trokšdami būti krikščionimis. Jie nesuvokia, kad savo valią reikia paskirti Dievui ir neapsisprendžia tapti krikščionimis. Teisingomis valios pastangomis jūsų gyvenimas gali visiškai pasikeisti. Atidavę savo valią Kristui, jūs galite prisijungti prie pačios galingiausios jėgos visatoje jūs gausite jėgų ir stiprybės iš aukščiau, jūsų tikėjimas taps tvirtas ir nepajudinamas. Nuolat atsiduodami Kristui, jūs galėsite gyventi naują gyvenimą, tikėjimo gyvenimą.